Сегодня чудесное утро, я надеюсь, что вам не очень жарко. Мы будем говорить сегодня вместе обо многом. О серьезных вещах. Поэтому наша встреча здесь are not an entertainment. Отнюдь не развлечение. Either intellectual or emotional or romantic. Не эмоционально, не интеллектуально, не романтическое. Мы настроены серьезно. If I may point out throughout the talks, и что я постоянно подчеркиваю, exploring, это то, что мы ищем, investigating, исследуем, and inquiring together. пытаемся понять вместе. Рассказчик не просто предлагает идеи, напротив. Мы будем вместе наблюдать факты. Слово «факт» обозначает то, что сделано и что мы помним – The future Будущее is non-fact. это не факт. It's a hope, Это надежда, An idea. это идея, it's a concept. это предположение. What actually the fact is that which is happening and that which has Но на happened. самом деле факт – это происходящее и прошедшее. And we are going to deal together only with the facts Мы будем иметь дело только с фактами, and not with concepts а не с предположениями, идеями, спекуляциями, какими бы философскими, какими бы интересными они не казались нам. Мы собираемся вместе взглянуть, кто мы есть, на факт того, что происходит вокруг нас, в мире, и факт, что большинство из нас занято только собой. И в том мире, который совсем не знает мира, где царит хаос, беспорядок, great danger полной опасности, терроризма, угрозы войны. Все это факты. И в этом мире, просто в повседневной жизни, со всеми тяготами, заботами, with all the problems we have to face. Со всеми проблемами. Is it at all possible to live in peace? Возможно ли вообще жить мирно? Because in the world there is no peace. Ведь мы не видим мира вокруг. The politicians talk about. It. Политики говорят о нем. The hierarchy of the Catholic Church talk about. It. Иерархии католической церкви so говорят об этом. Также индусы, буддисты, мусульмане и так далее. So на самом деле мира нет. А мир необходим. Если мы хотим расти, расцветать, понимать, иметь время смотреть вокруг, исследовать себя и узнавать, что может быть там. Мы должны иметь мир, а не свободу от чего-то. Свобода между двумя войнами, между двумя восстаниями, между двумя проблемами, или чувство физической релаксации. Это не мир. This is something much more fundamental, much more deep Мир это нечто гораздо более фундаментальное, глубокое, чем поверхностная свобода, которую люди oh, имеют, или скорее думают, что имеют. Поэтому мы вместе этим утром, часть этого утра, мы будем обсуждать вместе, как это обсуждают друзья, возможно ли жить мирно, как внутри себя, психологически, так и вовне. Мы можем желать мира, и мы можем видеть его необходимость. Но мы не живем в согласии. And the world is preparing, preparing preparing for war. Кругом идет подготовка к войне. Ideology is fighting each other. Идеологии уже воюют друг с другом. Not, they are not consider, consider human beings. Они совсем не учитывают человека. But only the extension of power. А заинтересованы только во власти. And so, и тому подобное. So we cannot possibly Поэтому look for peace from the politician. Вряд ли можем ожидать мира от политиков и правительств. Это факт. Они только говорят. About passion teres. Миру мир. Но мира никогда не знал. Никто. Напротив, религии только помогали в разжигании войны. Вы знаете об этом, я не буду касаться этой темы. Они проклинали, изгоняли, жгли, мучили. И продолжали говорить о мире. Возможно. Только древние буддисты и индуисты в своей древней религии приняли эту установку «не убий» но и они убивали. Опять это осталось только идеей. Исламский мир полон всего, вы знаете, какой он. Как следствие религий, основанных на книгах, мы имеем фанатизм, фундаментализм. Отсюда и терроризм во всем мире. Институты и фонды, организации обещали много. Но и они не дали мира. Поэтому где человек может обрести мир? Потому что мы ясно должны видеть, что без мира мы как животные. We Уничтожаем друг друга the earth, мы уничтожаем и землю, ocean, и океан, и воздух. And politically and religiously we look to leaders. И мы смотрим в надежде на наших политических и религиозных лидеров, and bring about что они соединят нас, принесут but they have мир. Not succeeded either. Но и они не в силах что-либо сделать. Governments, правительства, politicians, политики, religious people, духовенство. Those people, groups that are searching for peace, группы, что ищут мира, they, none of them have given human beings, you and Никто из них не дал up. людям, вам и мне, рассказчику, этого самого мира. So where do we find it? Поэтому где мы найдем его? Without that fundamental из этой самой базовой потребности нам не понять более глубоких вещей жизни. Итак, вместе мы будем двигаться в этом направлении. Не на уровне слов, не интеллектуально, а будем исследовать самостоятельно, как живые люди, без лидеров, без руководителей, потому что это все не оправдало себя, без священников, без психологов, Можем ли мы жить в мире? Вокруг нас и в себе. First, Прежде всего, можем ли мы иметь мир в себе? The word word. "peace" is rather complicated Само слово «мир» является очень сложным. One can give different meanings to. Можно придавать ему разные значения в зависимости от настроений, Depending on our от наших интеллектуальных концепций, <coughs> romantically, от чувств. Emotionally we can give different meanings. Эмоции мы можем давать разные значения. But Но can we together, можем мы сейчас вместе not different, give different meaning, не давать различные какие-то значения, а осознать the word это слово и глубину его. Мир это не просто свобода от чего-то. Покой ума. Физический комфорт. Но прекращение всех конфликтов – вот настоящий мир. Not only in ourselves, и не только в себе, but with our neighbors, но и с соседями, и со всем миром. Peace with the environment, мир с окружающей средой, с природой. And all that, perhaps, все это deep rooted peace, глубокий, глубокий мир, неприходящий. And not superficial, not неизменный, a passing thing, but timeless безмерный, depth of peace. глубины мир вне времени. One has sought peace through meditation. Человек искал мир All в over the world, that медитации. Во всем мире это признает одной из целей медитации. But meditation is not Но медитация the search for peace. это не поиск мира. Meditation is something far different, which медитация – это нечто совершенно другое, чего мы коснемся вскоре. So what is peace? Итак, что такое мир? And how can we и как мы можем установить это, чтобы мы двигались, исходя из этого фундамента, психологически говоря. Вы понимаете? Что мы обсуждаем это вместе. Я не указываю на что-либо. The speaker is not Рассказчик не авторитет. But in talking over together, Только обсуждая вместе, things become very clear. мы можем действительно ясно понять. If we can talk over together without any bias, если мы можем беседовать без всякой установки, without any prejudice, без предубеждения, без заранее готовой концепции, что есть мир. Тогда мы действительно можем проникнуть в это вместе. Но если у вас уже есть свои взгляды на мир, каким он должен быть, то на этом процесс познания останавливается. Opinions have no value точки зрения не имеют ценности. Хотя и весь мир управляется ими. Точка зрения всегда ограничена. Будь то ваша или рассказчика. <coughs> Точка зрения тоталитарного правительства или церкви, что-то вроде этого. <coughs> Все они ограничены. Ваше суждение, which, which gives value оценки, are all limited. Все одно. I hope we understand Я надеюсь, вы понимаете, что значит само понятие «быть ограниченным». Когда вы думаете только о себе с утра и до вечера, так и большинство людей, это очень-очень ограничено. Когда вы говорите, что вы швейцарец, это ограничено. Или когда вы горды быть британцем, так как будто вы богоизбранный народ, это также ограничено. Итак, <coughs> точки зрения ограничены. When one sees that, когда вы видите ясно это, тогда вы не привязаны к мнениям и тем оценкам, которые они создают. Потому что иначе ваше мнение против другого мнения не приносит мира. Это то, что происходит в мире. One ideology Идеология против другой идеологии, коммунисты, социалисты, демократы и так далее.